Deus. tiesa. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš tautą, žemės pėdo į gyvą ir vidurėlio rytmečio maldonų ir žydinčią kaip žydinčių alyjų panemunių sodybose žiedai šauk iš amžių ateities nevertas kas dabarties nedrįso tautai nešti kas posūnių šai tvirtas, širdie tvirtas. Išdegino liepsna veidmainišką ugnies, iš sutemų, iš prieblandų išeikit, uždekit naują ugnį širdise. Vergams palikit šaukiu aš jūsų protėvių dvasę, šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėkit amžiai čia, tvirti kaip saulės stovi, šaukiu aš šviesa iš sutemų, iš priebandų išeiti. Uždegit naują ugnį širdise. Vergams palikit vargo naktį laikę, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia šaukiu balsu, tėvų dievų ramonės. Ir jūsų krikšto atgaila šviesa. Stovėti amžiais čia, tvirti kaip saulės stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš jūsų protėvių. Žiauri tikrovė. Ir vėl penktadienis ir šiandien Lietuvoje iš tikrųjų iškilminga data. Liepos 15 yra Žalgirio mūšio diena ir būtent šiandien žiaurioje tikrovėje kartu su nepriklausomų istorijos tyrėjų ekspertu Aivaru Lilika turbūt kalbėsime Aivarai apie šitą būtent didžiausia turbūt mūsų istorija mūšė, beje. Labą dieną. Turbūt labą dieną visiems ir kur, kai pasakai žodį žalgris, turbūt visiems e, širdis pa, paširdžius suima ir pilnai. Na, turbūt iš tikrųjų dėl pradžioje dabar gal ne vis tiek, mūšis yra mūšis, bet dėl Kauno žalgrio ar ne krepšinis Lietuvoje. Žalgris, tik tai ir visi iš karto mato tiek Sabonį, tiek kitus, tai kad tai asocijuojasi, siejasi su didžiosiamis Lietuvos pergalėmis tas tai žodis. Ir um, Taip, iš tikrųjų ta diena tokia žalgeris, e, bet tai yra mūšis, tai yra mūšis, vienas mūšis, kuris iš tikrųjų labai svarbus, bet ką tas mūšis davė, ar mes kada nors pas, pamastėm, buvo karas ir tas karo eigoje tai buvo vienas iš mūšių. Ir jisai buvo kažkam tai lemiamas, kažkom tai svarbus. Ir tai, kas jį sureikšmina, tai, kas jį iškelia, be abejo, tam jisai ir yra svarbus. Ir e, mane labiausiai turbūt sudomino Šiluvos paveikslas. E, yra tokia ypatinga Šiluvos koplyčia ir aš ten nuvažiavau, pasivaikščiau, pasižiūrėjau. Akmenis kaip ir visose senose žinyčiose, kur e, senų šventyklų vietoj pristatė e, at, netradicinio tikėjimo atstovai savo kažkokių tai simbolių. E, ženklų, kurios galėtų iš tikrųjų susirinkti ir sugražinti tas vietas, iš kur tai atkeliavo, ar be iš Vatikano, ar be iš e, Jeruzalės, nežinau, tegul. Bet tai ant senųjų kažkokių tai vietų viskas pastatyta, neginčiamai. Tai va, tas žalgeris buvo liktai ir kryžiuočių kažkokio tai švenčiausios mergelės Marijos uh, įveikimas. Bet tai buvo vienas iš ilgo karo, kuris tęsės kelius šimtus metų, mūšių, ir mes dažnai jį vardinam kaip lemiamų. Ir ten įdomiausia to išilvos koplyčia iš tikrųjų yra, kai eini ten šventieji Vytautas su Jogaila. Taip jie pavaizduoti kaip šventieji, krikština masę beveidžių asmenų kažkokiu, tai nu, ten veidus turi, bet šiaip gauja kažkokių tai žmonių, aprengti rūbais, jų pelius sunardinti tenai ir du šventieji su stovijo gaila ir Vytautas. Vat man įdomu būtų tiesiog vat, jūsų išgirsti pačią nuomonę, ką davė, pavyzdžiui, jo gaila Lietuvai. Ne, jau kaip prieš tai buvo, kaip ir antras e, pasakymas, kaip ir apie Vytautą, ar ne? Na, istorija kaip mokėm, kad Vis, visi žinom, žalgirio mūšis, ar ne, jo gaila ir viskas, realiai daugiau tai... E, jo, ką Vytautas davė? Bet irgi sunku tikrai pasakyti, visi tą patinį iš karto kažkodėl lygybės ženklas, Vytutas jo gailas, žalgirio mūšis, o toliau... Jo, argi mūšis yra svarbiausia iš kitos pusės? Kas yra mūšis? Mūšis tai dažniausiai yra neišvengiamybė veiksmo, kai tu nebeiš kažkokią situaciją padėti susiklosta tik tada, nes tai surišta su mirtimis. Ir visi studijuojame mūšio taktiką, mūšio e, eigą, bet nestudijuojam karo strategiją ir panašiai. Tai šiai dienai aš manau šiek tiek e, ypač silpnų nervų žmonės, visgi prašyčiau pasiruošti milžinišką kiekį valerijono, validolio ir kitokių e, čiobrelių arbatos galbūt pasidaryti ir kantriai išklausyti, nes tai turbūt paveiks jūs pakankamai stipriai. E, nes mes pereisim į kitą laikotarpį šiandien e, ir jį pradėsime greičiausiai, nebent bus klausimų daugiau ir tada mes dar klausimams laidą vieną skirsim ir pereisime e, jau rugsėjo mėnesį į tą laikotarpį iki krikščioniškos Lietuvos laikotarpį, e, kur buvo sukurtos prielaidos Lietuvos didžiai kunigaikštystėje. Bet šiandien mes kalbam apie du asmenis e, Vladislavą Jogailą, e, Lenkijai žinoma kaip Vladislavas II Jogaila ir apie Vytautą Aleksandrą Kestutaitį. Kitoje historiografijoje žino kaip Vytautas Kestutovičius. Ir e, iš tikrųjų to meto Lenkijos vienas iš svarbiausių asmenų ir istorikų e, apibendrino 1430 metais mirusio Vytauto darbus ir jis parašė tokią trumpą eilutę. Nebejotina, kad Lietuvos didybė buvo Vytauto sukurta ir su jo mirtimi baigėsi. Tai yra labai daug pasakantis iš tikrųjų žodžiai, nebejotina, kad Lietuvos didybė buvo jo sukurta, aš čia sakyčiau visgi kabutėse, ir su jo mirtimi baigėsi. E, kai atvedė Vatikano atstovus Vytautas į lobyną Vilniaus e, parodyti savo turtus, Vatikano ekspertai tuo metu atstovai nuncijų popiežiaus e, įvardino, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės turtai lenkia E, Venecijos, e, Vatikano ir Genujos kartu sudėjus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lobynas lenkia trijų pačių to meto turtingiausių Europos valstybių lobyną. Ei, tai su kokia valstybė susidūrėm, kokią tiksliau, aš e, tai va dabar pirmą tokią validolio tabletę, galim pasakyti, bus e, E, jeigu pasižiūrėsim, Vytautas e, buvo Kestučio sunus, e, Jogaila buvo Algirdo sunus. Ir jeigu pažiūrėsim, kokią valstybę jiems paliko, tai aukso ordą E, dalinai buvo integruota į Lietuvos didžiosios kunigaikštysės mokesčių sistemą. Tai reiškia, e, kaip šiai dienai, sakykime, yra Prancūzija, Vokietija integruotas į ES mokesčių sistemą, tai aukso orda buvo integruota į Lietuvos to meto mokesčių sistemą. E, Novgorodas dalinai, Pskovas irgi tuo metu strateginiai priekybiniai taškai, bet tai buvo jų tėvų palikimas, ne jo. Jie kovojo mūšius, kar, ne karus, bet jie kovojo mūšius. Tai va, pirmoji tabletė iš tikrųjų tai galbūt aš, e, jeigu apibendrinti, galima pasakyti, kad tai yra kaip du vaikai, kurie paveldėjo milžiniškus dvarus, e, milžinišką valstybę. Jie nusipirko vienas Ferrari, kitas Porsche. E, Ferrari nusipirko jo gailą, o Porsche nusipirko Vytautas ir sudaužė tas mašinas. E, abudu sudaužė ir Pasirodo, turto galybės nebeliko. Tu esi galingas tada, kai tu palieki po savęs kažką tai, kai ta tradicija, kai e, valstybingumas tęsiasi. O čia šiuo atveju mes matome, lietu, iš Vilniaus politinis, geopolitinis centras persikėlė į Krokuvą. Vadinasi, tai e, negabumų labai tokia, hmm, iš tikrųjų, žiauri, labai žiauri negabių žmonių. E, išvestinę, apkalbėsim ir apie mūšį, ne tik tai apie tos geopolitinius, bet čia šiek tiek įvadui, kad labiau suprastumėm. E, buvo ir tai kalbėsime jau rudenį, bet dabar apie šiekios tokias prielaidas, kurios dėl kurių buvo ko, ko, kovojama žalgerio mūšis. Tai buvo kova dėl Žemaitijos, kova dėl Baltijos, tuo metu Sarmatų, dar vadino Sarmatų jūros. E, Baltijos jūra tuo metu vadinosi Sarmatų jūra. Tai vad kova dėl Sarmatų jūros buvo. E, e, Baltijos jūros. Kodėl ta kova vyko? Ir labai paprastas atsakymas - karalius Mindaugas. Karalius Mindaugas 1253 e, gavęs iš Vatikano karūną, padovanojo Žemaitiją, e, kuršius ir dar daugelį genčių žemių, kurios galbūt jam ir net nepriklausė, bet buvo sąjungininkės, padovanojo Vatikanui ir už tai gavo e, karūną. Bet dokumentas tai išliko dokumentas, kad to žemės yra padovanotas švenčiausios mergelės Marijos Riterių ordinai. Tai tuo metu, dabar tiksliau, tuo metu švenčiausios mergelės Marijos ordinas, tuo metu kryžiuočių ordinas. Ir e, ta žemės jos buvo padovanotos Marijai. Todėl ir žodis Marijos žemė yra nekas kita kaip kryžiuočiams skirto žemės pavadinimas, nes tai buvo švenčiausias mergelės Marijos vienuoliai. Ir jie netgi kūrė e, tie kryžiuočiai sostinę, kuri vadinasi Marijamburgas, tai yra Marijos miestas. Ir va iš čia tas paslaptingas Marijos žemės atsiradimas, tai yra kryžiuočiai tą žemę pavadino Marijai padovanota žemė. Tai čia yra tas pats, kas e, koks žolės apsirūkęs e, arabas. E, paimtų ir pasakytų, o čia žemė upėmis, e, upės pieno plaukia, medumi trykšta, klausyk, e, Ibn Rahimai, aš tau dovanoju šitą žemę, jeigu ją pasiimsi, ir dovanoju tau jo Ibn Alacho kokią nors ten garbę. Ir tasai, nu gerai, ateina, sako, žiūrėkit vietiniai, man Mahomedas ten Ibn kažkoks tai padovanojo e, Ibn Alacho tenai vardu šitą žemę. A, norit ar ne? Nu, sakys, eigydykis. gydykis Nu, tasai tada sakys, nu, žinai, e, susirinkam Hebra ir einam pasižiūrėti, ar jie atlaikys ar ne, nes žemė tai mums padovanota. Tai va tas karas, tas Marijos žemės sindromas yra iš esmės ideologinis, ką aš laidoje kalbėjau, filosofinis apie išrinktą tautą pažadėtą žemę. Ir tai yra viena iš geriausiai pakitusių sąmonės būsenai, kurioje tu turi fanatiškus karius, kurie neturi jokios žemės išskyrus dangų ir kuo greičiau nori pakliūti tenai. Ir peiliuką rankoje. Ir tai buvo katalikų bažnyčios tradicija to meto, reikia nebijoti savo vardus įvardinti. E, ir tą žemę bažnyčia padovanojo Marijai. Ir mes iki pačiai dienai mūsų gėdai tą žemę vadiname Marijos vardu. Tai kas iš tikrųjų mūšį laimėjo tada? Ar Vytautas, kuris tęsė Algirdo ir Kestučio e, linija, kuri kovoja su visu tom. Ar tie, ko nuo žemė mes čia vadinamės, Marijas? Vadinasi, laimėjo tas karą. Ne mūšį, bet karą laimėjo tie, kas e, kovojo dėl Marijos žemės. Ir tai labai akivaizdu kiekvienoje iš mūsų šventėje. Vat aš paklausiu, panevežys, kada švenčia. Paklausiu, kada radviliškis. Ar dar jūs visi nustepsit, kad beveik visi klaipada. Nu, vat pats geriausias pavyzdys, kaip tik iš... E, Mindaugo laikų, 1252 metais, kaip tik metai prieš karūnuojantis, jisai turėjo kryžiuočiai, e, popiežius ir Mindaugas turėjo ir susitiekimą su Prūsija, nes Prūsijai tuo metu vyko laisvės ka, kovas. E, jo norėjo tas kryžiuočius išvaryti, o Mindaugas tuo metu priėmė popiežiaus palaiminimą ir sudegino, parašyta taip pas e, eiliuotojų Livonijos kronų, sudegino Klaipėdos miestą su visais kaimais, su pilimi ir toj Klaipėdos miesto vietoje pastatė Memelburgą 1253 metais. Ir dabar visa Lietuva švenčia Klaipėdos miesto įkūrimą 1253. Tai yra ant vietinių, vietoje Klaipėdos sudegintos buvo pastatyta Memelburgo pilis. Tai iš tikrųjų mes švenčiam Memelburgo pilies pastatymą Klaipėdos vietai. Ir tai yra šizofrenikas Taip, suprantu, kai, kai yra asmenybės susidvenimas ir tu nežinai, kas tu ir su kom. Tarp kokio pasaulio, tarp dangaus ar tarp žemės ir toj pasikitusiai sąmonės būsenai vaikštai. Bet kai valstybės vyrai tai daro, nu tai čia žinokit jau yra daugiau negu e, sveikų protų galima suvokti. Bet tai yra e, ta žvėjų, žvej, e, žvėjų diena, ar kaip ten žvėjų diena Klaipėdai, kur vadinasi, kur vienas milijonas gyventojų suvažiuoja. Iš tikrųjų, vienas milijonas gyventojų švenčia, kaip Klaipėda su visais gyventojais buvo sudeginta, paukota katalikų bažnyčios devams, Visi gyventojai tenai. Ir jos vietoje vokiečiai pastatė sektantai, netradicinio tikėjimo sektantai pastatė bažnyčią. Ir va čia yra visur. Tai vadinasi, laimėjo tie, prieš ką mes laimėjome vieną mūšį, bet karą laimėjo visiškai kiti žmonės. Ir tai yra pasiekmė tos Marijos žemėje. Be abejo, kitose laidose kalbėsim sekančiose jau nuo rudens, kodėl tai tapo įmanoma, bet trumpą tokį e, duosiu užuominas galbūt ir šio laidoje. Tai 1399 metais, rūpiučio 12, vyksta Vorkslos mūšis. Dabar jeigu pasižiūrėsim, Vorkslos mūšyje buvo sprendžiama, kas valdys ordą. Ar e, tuo metu su Vytautu dėka Algirdo ir Kestučio susijungusi Krymo Hanatas, tenai Aukso ordas, kai kurios dinastijos. Vėliau Glinskiai, taip žinomi. Tai ir Tamerlanas, e, Timūras dar kitaip žinomas, e, kuris e, buvo Čingishano vienas iš palikonių. Tai šiuo atveju Vorkslos mūšėje dalyvavo ir Livonijos, ir kryžiuočiai tie patys, ir lietuviai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės armija ir LDK pralaimi armiją su sąjungininkais kryžiuočiais. Vytautas, Vytauta žuvo labai e, šiaip paėmus, vat, pažiūrėjus, kas žuvo, tai žuvo patys aršiausiai priešai iš vienos pusės aršiausi priešai krikščionybės įvedimo. Krikščionybės įvedimo ir Lietuvoje, ir krikščionybės įvedimo tiek iš ordinot pusės, tiek iš Lietuvos didomenės pusės. Ir jeigu e, dar paimsim 1405 metus, aš čia daug ant to perskaitysiu, jisai labai įspūdingai parašė darbai senų lietuvių į žemaičių. 1822 metais. Tai jis rašo, 1405 metais Vytautas atskubėjo pagalbon kryžeiviams ir susijungė su jais lopino žemaičių sukilimą. Praliejus nepaprastai daug kraujo, žemaičiai išgursta, taip nedorybės dega, garbingas armatų tauta išnyko iš tų skaičiaus tautų gyvenančių šiame pasaulyje. Vytautas padeda atstatyti žemaičių sugriautas kryžeivių pilis, po šitų mūšių žemaitėje liko vien gyrios, o jų properšuose degėsiai pilių, kaimų ir apleisti laukai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kodėl mes švenčiam, mes matom visur stoja bažnyčia, o šalia tuščias piliakalnis. Tai va šventojo Romos imperija plėtėsi tokiu pat modeliu. Bažnyčia tai būdavo atleidama nuo mokesčių, ta teritorija ir tik tai ten galim būti rengti priekyvietės toje vietoje, kur buvo senasis piliakalnis ir alkakalnis apieigom, ten visus apdėdavo mokesčiais ir tu tiesiog kaip verslininkas buvai priverstas keltis į e, laisvąją prekybinę zoną, kuri buvo aplink bažnyčią. Tai taip gavosi piliakalnėje pleisti ir šitame dalyvavo būtent Vytautas su jo gaila. Ir tai yra jų asmeninė atsakomybė, arba suprantant, ką darant, arba nesuprantant, ką darant. Abiem atvejais pasiekmes matom kaip Marijos žemė. Tai va, tose mūšiuose iš vienos pusės buvo su, sunaikinta e, priešininkų tiek ordino, nes ordinas irgi nebeturėjo progos kariauti, jeigu čia įvedama krikščionybė, ką su tie vyrai veiks daugiau be karų. Taip kaip vyrai be krepšinio ir alaus sunkiai šiai dienai Lietuvoje įsivaizduojami. Tai va, žalgeris ir alus irgi dažnai dalinai šiai dienai neatsiejamas. Aš siūlyčiau atsijėti. Žalgeris yra sportas, sveikas, alus yra nesveikas. Ypač tas cheminis visas. Tai vat, kas klausosi, atsisakykit žalgerio varžybą žiūrėdami naudoti alkoholinius gėrimus. Ta kviečiu visus vyrus. Blaiviom galvom ir dar patiems įsijungti ir žaisti krepšinį. Bus daug sveikiau. Ir Lietuvai, ne tik patiems. Tai va, e, žodžiu, e, Vorkslos mūšė dalinai pašalinama ir e, jeigu pasižiūrėsime, e, Žalgirio mūšyje iš esmės tai buvo e, katalikybės, o jeigu dar tiksliau, krikščionybės, popiežiaus, dar tiksliau galim įvardinti popiežiaus, kuris iš esmės kairę ir dešinę rankas paėmė, sudūrė vieną su kita ir tie priešininkai atkrito ir tiek iš ordino pusės, tiek iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pusės. Ir <clears throat> aš visgi sakyčiau, mes akivaizdžiai matome, iš to, kaip toliau valstybė vystosi, kad nuo Vytauto laikų mes matom tik mažėjančią valstybę, tik mažėjančią. Kai Krievos unijos metu susijungiam su Lenkija, Lietuva tris kartus didesnė už Lenkiją. E, pažiūrėkim šiai dienai, kokia Lietuva ir kokia Lenkija. Tai yra akivaizdžiai Vytauto ir joga. Ne, neįvardinkim vieną jogailą, įvardinkim ir Vytautą. Nes nėra vieno švento, nes jeigu jis būtų buvęs e, Lietuvos patriotas, jis būtų palikęs bent jau karalių Lietuvai bent jau e, karūnavęsis ir be popiežius. <clears throat> Bet kaip matom, geresni žaidėjai peržaidė jį. Tai šitie asmenys Vytauto su jo gala iš esmės yra savo tėvų ir savo protėvių pasaulyje žiūro, valstybė ir politika valstybinė išdavę asmenys. Todėl jie taip ir sureikšminami Šilubos koplyčioje. Tu atvažiuoji ir tu pasižiūri. Ir tu pamatai, ką mes švenčiam, ir tu pamatai, kaip ta žemė Marijos vadina, ir tu suvoki, kas iš tikrųjų visą šitą nemušė o karą laimėjo. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsime į e, tokį, sakykime, to karo, galbūt kažkokią tai mūšio e, dėl žemaitijos, mūšio, karo dėl žemaitijos eigą, Tai karas prasidėjo iš tikrųjų 1409 metais ir baigėsi 1411 metais Torunės taika. Jeigu tiksliau, 1411 vasario 1. Lenkijai ir Lietuvai po to karo <clears throat> vyko Dobrinė žemė, Lenkija laimėjo, Ukra ir Žemaitija. Dėl Žemaitijos mes ir kovojam, o kovojam dėl to, kad karalius Mindaugas numeris vienas e, padovanojo Žemaitiją, dar tuo metu Getiją vadinamąją, e, Vatikanui. Tai Žalgirio mūšis vyko dėl Mindaugo, kuris padovanojo e, getų žemės, neturėdamas jokios teisės dovanoti šitų žemę, bet padovanojo švenčiausias mergelės Marijos vienuolynai. Bet ir tai realiai, arba ir tai keistai, praėjus beveik 200 metų irgi. Jo, tai vad visi tie karai, jeigu nebūtų Mindaugo precedento, karai galbūt šiek tiek buvo, būtų kitokie, bet e, mes tai, kaip aš sakiau, panagrinėsim kitose laidose apie visą, kas iš tikrųjų ten vyko. Tai ten iš tikrųjų bus jau žiauri tikrovė, <laughs> nes mes kovojom su sektomis, su netradicinio tikėjimo sekta, kuri vadinasi krikščionybė, iki mirties, iki to, kad prūsai nesitraukdami, jotvingiai nesitraukdami iki mūšio laukų išnyko pilnai. E, tai buvo kaina krikščioniškosios kabutėse civilizacijos ateimo pas mūsų žemės. Ir ant tų kaulų mes kiekvieną sekmanį ateinam dar pašvesti, e, kad čia tapo Marijos žemė, o piliakalniai, kaip aš minėjau, tapo visiškai apleisti ir tai labai logiškai ir paaiškinama Šventosios Romos imperijos e, statutų, sakykime, teisynų. Ir maža to, valstiečiai be kunigo vietinio leidimo negalėdavo nutolti nuo trobos, e, nuo parapijos per 10 mylių spindulių. Jeigu nutoldavo, pakaudavo kitoje parapijoje be kunigo leidimo, nuplakdavo ir atgal gražindavo. Tai buvo lygiai tokie pat įstatymai kaip prie Sovietų sąjungos, mes labai daug pamiršom. Tai grįžkim prie to, e, prie karo. Tai vat e, baigėsi e, Torunės taika vasario 1, mums atiteko Žemaitija, Lenkija pasimė Dobrinę, Ukra. E, viso buvo paimta apie 14 tūkstančių ordino belaisvių, už kiekvieną yra Vatikano dokumentai išlikę. Aš visgi Vatikano dokumentais labiau linkęs tikėti apie tos kiekius ir dalyvius. Tai pagal Vatikano dokumentus yra 14 tūkstančių ordino belaisvių buvo paimta. Už kiekvieną riterį buvo pareikalauta nuo 19 iki 38 kg sidabro išpirkos. Tuo metu ne auksas pas mus buvo e, valiuta ir pinigai, o sidabras. Tai tas kiekis riteriai turėjo to pačiu atiduoti ginklus ir pažadėti, kad niekada nepakels ginklo prieš Lenkijos, Lietuvos karūną. Taiko sutartį nustatyta, kad Lenkijos e, Lietuvos karalius paleis visus belaisvius už maždaug ne tik riterius, bet visus likusius, už 20 tonų sidabro. E, pagal to meto pajamas tai buvo 850 tūkstančių svarų e, Anglijos pinigais. Tai jeigu išversim iš šios dienos kalbą, tai yra dešimties metų valstybės pajamos. Biudžetas. Dešimties metų valstybės biudžetą turėjo išmok, išmokėti. Ordinas buvo finansiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus. Ne, ne tai, kad kariškai, bet jis finansiškai buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus. Uh, E, Žalgirio dabar mūšių dalyvių skaičius, jeigu paimsim, yra labai daug mokslininkų. E, tai vieni sako e, nuo 16 tūkstančių, kiti iki 27, iki 30, iki 40 tūkstančių maždaug. E, pagal e, Vatikaną lietuvių Lenkų, pagal Vatikano duomenis. Lietuvių Lenkų buvo 160 tūkstančių e, ir tai buvo rusai, E, žemaičiai, vengrai, sileziečiai, bohemijos samdiniai, Maklenburgo kunigaikštis ir Pomeranijos kunigaikščiai. O kryžiuočiai sudarė apie 803 tūkstančius karių pagal Vatikano duomenys. Pagal mūsų, tų, aš sakau, linkęs Vatikanų visgi tikėti, nes Vatikanas e, turėjo e, tikslesnius sąrašus ir dokumentinis savadus negu kad nudenos. Pagal nudenos mokslininkų, tai va, lietuvių pusėje Lenkų e, minimum 16 tūkstančių, maksimum 39. Teutonų pusėje minimum 11 tūkstančių, maksimum 27 tūkstančiai. Akivaizdu, kad e, teutonų vis tiek buvo švenčiausios mergelios Marijos ordino buvo mažesnis dalyvių skaičius negu kad e, negu kad sąjungininkų, tai pavadinkim. Ir mūšis prasidėjo Tannenbergo laukose, Žalgirio e, laukose e, išvertus e, į lietuvių kalbą tuo metu Tannenbergas. Ir prasidėjo taip, kad apie 11 val. pirmoji smogė lietuvių raityje. Ir tai buvo skaudžiausias nuostoliais gyvosios jėgos netekimo. Apie 50 procentų neteko polantėje, tai buvo lietuvių kariai, žemaičių, visų tų sąjungininkų, jų kario, kariuomenė. Pagrindė raityje lengvoji taip vadinamoji. Ir susidūrus su sunkiaja, tam e, kairiajam sparne, E, žodžiu, iki 50 procentų gyvosios jėgos netekimas e, buvo. Tai po to smogė e, vėl Vytauto e, rinktinę kariuomenę jau ir tik pabaigoje įsijungė Lenkai, tik pabaigoje. Nes lietuviai e, su savo sąjungininkais pasitraukė iš mūšio lauko ir kaip e, tuo meto sarmatų vadinamojo karybos būdas buvo įprastas manevras pabėgti iš mūšio lauko, apie ką buvo ir įspėti kryžiuočio ordinai, kad vengtų. Bet tas milžiniškas nuostolis e, mirčių iki 50 procentų gyvosios jėgos netekimas Lietuvos kario e, že, že, raityjai. Tai turbūt įtikino kryžiuočius, kad taip įmanoma juos pribaigti. Ir jie pasileido iš paskos, Lenkų centras buvo užgultas ir Žiška, būtent Janas Žiška, čekų e, husitai, e, buvo kaip profesionalus kariai samdiniai, ten atlaikė pagrindinį tą trumpam smogimą. O raityje sunkioji iš paskos pasileido lietuvių, gaudyt vytis ir tada lietuviai apsisukę pribaigė tą išsiveržusią raityje ir iš tos kairiojo sparno E, jeigu iš kryžiuočių pusės žiūrėti, įsiveržia ir pribaigia visą jau tą mm, jų sunkę riteriją. Ir čia mes e, matome iš tikrųjų taktiką, kuri e, mūšio, kuri buvo įprasta lietuvių armijai, sarmato armijai dar galima irgi vardinti. Uh, E, tas apgaulingas manevras labai sėkmingai baigėsi visiškų nušlojimų ir bankrotų valstybės e, Prūsijos e, kryžiuočių, kurie valdė. Tai jeigu mes pasižiūrėsime tas bankrotas, ką padarė, iš tikrųjų aš kitą pusę dabar pasižiūrėsiu. Taip mes laimėjom mūšį, taip mes tas karas Torunės buvo, vyko tik dėl to, kad Mindaugas padovano, tai vyko dėl mūsų žemių teisėtumo, ar kam priklauso Žemaitija ir kam ten Lenkų tas dar pora žemių, kurias kryžiuočiai įsijungė, kurias padovanojo jų karalius kryžiuočių ordinai. Tai va tas e, mūšis apsprendė e, tik tai, kad atgavom tas žemės, kurios ir taip priklausė mums. Tame kare mes pasiemėm tik tai tai, kas ir taip priklausė mums. Bet jeigu pasižiūrėsime, tai buvo iš paskos sekė nesėkminga uh, E, nesėkminga apgultis Marienburgo, Marijos miesto. E, tikrai nesėkminga ir iš esmės ordinas ir išliko savo žemėse. Ordinas nieko neprarado išskyrus karius ir biudžetą, tas e, turbūt svarbiausia pralaimėjimas. Na, bet dar svarbiausia turbūt ir žemės, ar ne? Yra, o žemės viskas, jie neprarado. Viskas liko. Jo, pas jų viskas liko. E, neteko tik tai biudžeto. Ir va čia labai akivaizdus popiežiaus geopolitiniai žaidimai. Finansai visi perkelė, persikėlė į naujai sukurtą Lietuvą Lenkiją, tie, kurie buvo sukaupti kryžiuočio ordinai ir popiežis nei cip, nei žodžio. E, prieš tai, nors turėjo turbūt karūnas atimti, nes e, vienolyje tiesiogiai paklūsta popiežiai. Tai yra popiežiaus pavaldume, ne karaliaus, o už kiekvieną vienuolio atsakingas yra ten tasai magistras, o magistras paklūsta tik tai Vatikanui, tik tai popiežiai, ne vietiniam viskupui. Tai iš esmės tai buvo popiežiaus armijos savotiškas pralaimėjimas. Ir čia galim pamatyti, Europą tuo metu buvo valdoma ir e, Šventosios Romos imperatoriaus, ir Vatikano e, šventojo popiežiaus. Tai popiežius e, buvo kaip toksai rašytojas simfonijos kuriejas, o dirigentas buvo karalius. Ir tai buvo kova tarp dirigento ir tarp rašytojo natų kompozitoriaus. Ir galima pasakyti mūšį, E, laimėjo tą vat, simfoninę partiją, tokią, kur sugrojo, e, laimėjo dirigentas, tai yra Šventosios Romos imperijos imperatorius sumažintamas kompozitoriaus įtaką orkestre. <laughs> Jeigu taip paprasta kalba ir aiškia, kas iš tikrųjų vyko. Bet persikėlė e, finansai, persikėlusi atsakomybė, e, e, už Šventosios Romos imperijos egzistavimą buvo ant lietuvių lenkų pečių. Ir mes, kaip matom, toliau seks visą šimtmetis ir visos tos laidos buvo iki tol, kaip mes kovojom Vatikano karus ir kaip mes sekome, kaip menko mes nekovojom ne dėl savęs, mes dėl kovojom dėl pažadėto žemės, kuri yra dangui ir myrėm toj žemėj pažadėtai. Tai va tą Janas Husas Žiškas suprato ir, e, kaip praeitoje laidoje kalbėjau, atsigrėžė ir pasakė pažadėta yra žemė mums ir eina ten tie į Arabiją, tegul susirenka savo žaislus nuo kalniukų ir parsiveža atgal į Vatikaną visą kryžių kalną. <laughs> Tai, o mums palikit mūsų kalną su mūsų Svarbiausia žemė. savo žemę. E, darome trumpą reklaminę ir muzikinę pertraukėlę, visai netrukus vėl grįšime į Pulsą etriją, čia žiauriai tikrovė. Radio stotis Pulsas. apjuoskim lietuvėlę žemelę šventą bodžių išsaugotą mums. Tai tauta išėję, vienybėje sustoja, galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos. Lietuva, Lietuva. ateities kartoms. Ką mylėjote? Tai? Žiauri tikrovė. Kągi, toliau etrija pulso žiūri tikrovę ir kartu su nepriklausomu istorijos tyrėjų ekspertu Aiburu Lilyka. Ir šiandien kalbam iškilmingą Lietuvai dieną, galėtų galbūt net paskelbti ir nedarbo diena. Pas mus labai mėgsta tokius dalykus daryti žalgramūšio diena. Aš manyčiau, kad reikėtų kartą per metus skelbti darbo dieną Lietuvai. tai šita diena galėtų būti darbo diena Lietuvai. Visi dirba. Tai būtų Lietuvai. didžiausia jo, paimti, pasidaryti blaiviai, susitvarkyti aplinką, e, sutvarkyti piliakalnius, kuriuos mes patys apleidome, perskaityti visų šventųjų Lietuvos vyrų, vidūno daug ant to šeimom, draugų. Bet čia visai nieko idėja, Eurai. Tai... Nu, galbūt kas išvalyti valdžios vyrų išgirs ir paskelbs darbo Lietuvai. Bent jau nuo, nuo miestų pradėkim, ar ne? Mieste kažkur tai pačioje pradžioje, paskui jau Lietuvos taip, mastu galime. Taip, tai būtų bendruomenė, visi lietuviai susirenka, perskaito šventųjų raštus vidumo šventąją, šventąją daugantą, šventąją basaną, švenčią getgaudą ir tada draugiškai visi einam pasirūpinti piliakalniais, e, alkakalniais, kuriuos mes patys ir sugriovėm. E, aš manyčiau, tokia diena turėtų būti. E, Na, tikėkime, kad sakant, jūsų žodžiai. Žalgirio diena tam tinkama. <laughs> tai toliau tęsiant kalbą apie Žalgirio mūšį. Jo, tai Žalgirio e, mūšis ir aš trupučiu kaip platesnė. Eiga, sakau, yra mažai bet kontekstas ir visa platesnė prasme yra nepaprastai svarbi. Nes žalgerio mūšis, e, ypač tie finansai, kurios, kurie iš ordino popiežiškos buvo perkelti į Lietuvos Lenkiją valstybę ir ta atsakomybė, kurią mes Vytauto Jogailos asmenyje prisėmėm atstovauti vatikaniškąją liniją pažadėto žemės išrinktosios tautos ir kovos su kaimynais, e, mus pribaigia galutinai ir jeigu mes to nesuprasim, tai būtent ta jezuitiškoji mokykla, dogmatinė mokykla ir iškelia jiems svarbiausias asmenis, kurie šitą žemę pavertė Marijos, kaip pat kažkada tai laidą baigiam ir pasakiau, kai misi, viskupo žodžius Dezdamono tatus, kai jie, jie atėjo pas mus, mes stovėjome ant žemės, jie turėjo po Bibliją, tada jie sako, užsimerkim, pasimelskim, užsimerkiam, meldėmės, atsimerkiam, jie turi mūsų žemės, o mes po Bibliją. Nu tai kas čia per Bibliją tokia? Tai <laughs> jeigu tavo šaknis dangui medžiai miršta. Tai va, tas vienolyno Iš esmės popiežiško vienuolino pralaimėjimas, popiežiaus net atsisakymas to vienuolino iš karto. Labai akivaizdžiai matos, kad popiežius, e, kadangi pinigų nebeliko, kam tas vienuolinas reikalingas su tais vokiečių emigrantais, kurie buvo sukelti į žudytų prūsų vietą, kad kiek įmanoma daugiau atskiesti. Bažnyčia irgi tą politiką naudoja dar iki Makiavelio teoretinių veikalų, jisai tik tai e, supasaulietino tą teoriją kažkiek tai. Tai, e, e tai vat, e, prikeldavo tų pilną iš Šveicarijos, iš Vokietijos, iš Austrijos, iš Prancūzijos, iš Škotijos netgi į prūsų žemės pilna e, visokių bedarbių, tuo metu e, outsiderių tos visuomenės nekeldavo normalių sveikų žmonių, keldavo e, mėšlą patį. Ir tas vat mėšlas atsikėlė į tą Prūsijos žemę ir tas pats bus turbūt su Lietuva. Tai <laughs> e, nes normalų žmonės turi žemę ir dirba darbus, e, o visokie perėjūnai, nusikalteliai, tai taip, jiems ten bažnyčia atlaidus duodavo. E, jeigu numirsi, nu numirsi, o jeigu nenumirsi, bet daugiau priešų išspręsti išpjausi, tai yra žmonių paskersi, tai bažnyčia duos atlaidus, atleis tau kaltes, nu taip ir buvo. Tai jie ir užsiminėjo mylimų užsiemimų skerdė žmonės, nu tai kas per gyvenimas, jeigu tu duodi įžadus, čia švenčiausias mergelės merojos vienolyjos, buvo įžadas skersti dėl bažnyčios garbės visus žmonės. Tai baisesnė sektos, aš sakau, istorijoje žmonijos nesu matęs kaip krikščionybė, e, kuri išpjauna, pjauna, žudo ir žudo. Tai yra tūkstantmečiai, pusantro tūkstančio metų skerdinių iš esmės. Nuo netmenamų laikų, net nuo, pirmų, nuo, nuo, nuo biblinių laikų mes paimkim ir tie atėjai pažadėtą žemę išpjojo vietinius gyventojus. Nu kas čia per Bibliją, taip sakant. E, tik tai sektantas pats kečiausias ir pats labiausiai pakitusios sąmonės asmo gali tokius e, priimti žiūrim rimtą dalyką, arba jeigu reikia užimti kažkokį tai kraštą, tada siūskim ten krikščionis ir tegu jie užiminėja Marsą kokį ar be menulį. Ten, <laughs> o žaliavą siunčia čia, bet tai vis tiek skerdinės. Taigi, po ordino pralaimėjimo trupučiuką galbūt reikėtų pasiekmes pasižiūrėti. Mes e, tapome Vatikano valstybę, atstovaujantį bažnyčios interesus ir atliekantį tą skardiko, džeko skardiko vaidmenį, manijakišką vaidmenį tokį pakankamą istorijai. Ir be abejo, mūsų reputacija, be abejo, mūsų viskas mažėjo, sarmatiškasis renesanso laikotarpis pagimdė tą grįžimą atgal kažkokį tai, bet jezuitai tą sužlugdė labai sėkmingai kontreformacijos metais. O kas įvyko su švenčiausios mergelės Marijos vienuolynu, dabar pasižiūrėkim, kai e, demontavo tą vienuolyną 1522 metais. Wittenberge pasisitikęs Albrechtas, e, tuo metu magistras e, su Liuteriu, pasikalbėjo, įkūrė pasaulietinį ir paleido. Ir va ką mes tada matom, kad popiežiaus įtaka Vokietijoje, toj sakykime, e, kolonizuotojų Prūsijos dalyje sumažėja bet sustiprėjo Lietuvoje Lenkijoje. Žiauriai sustiprėjo ir kas matosi iki pačiai dienai Lenkijoje, tas nepaslaptis, ten pakitusios sąmonės būsena, jie visi, tai jie labai lengvai valdomi. Kas suvokia valdymo konceptų, supras, kad Lenkai yra nepaprastai lengvai valdomi. Antra, e, čia pralaimėjimo pasiekmes ordino. Aš ta prasme žiūriu pralaimėjusios pusės akimis dabar, nes ta pralaimėjusi pusė yra galinga Vokietija šiandien, kuri išaugo iš Prūsijos. O mes tą Prūsiją tai sunaikinom ir dabar esam e, kaip senė prie suskilusios geldos. O jie, pažiūrėkim, kaip gyvena vokiečiai, pažiūrėkim, <laughs> kaip gyvena mes. Skirtumų nereikia įvardinti. Tai vad, grįžkim prie tos pralaimėjusios pusės, kas iš tikrųjų atsitiko per stebuklas tenai, pažiūrėkim kitom akim. Nes uh, Ta pergalė galbūt mums apsuko galvas, ta pergalė galbūt davė e, iliuziją, vaizdinį kažkokį, bet tai buvo tik iliuzija, tik vaizdinys, miražas kažkur tai dikumoj. O tą miražą sukūrė vat, popiežius, drąsiai galiu sakyti. Taigi, Prūsijoje kas atsitinka, Vokietijoje visoje, tautinės bažnyčios gimimas. Ir tai prasidėjo nuo husitų, nuo Čekijos kur Janas Gusas Vyklifo šiaip idėjų jau pažalgario mūšio, tos reformos, jį ten sudeginus, tos reformos gimsta, kad čia yra pažadėta žemė, čia yra išrinktoji tauta. Mes esam tie, kurie gyvenam čia. Ir e, tai pradedant Čekiją, po to 1517 Martinas Liuteris tai e, su savo 95 tezėmis išeina į e, Wittenbergą. E, ir, ir Būtent Liuteris 1523 kovo 28 kreipėsi į ordiną, į tą kryžiočių ordiną, nes tai buvo vokiečiai, ragindamas visus vienuolius vesti. Ir 1525 metais magistras Albertas Branderburgietis atsisako katalikybės viešai ir pereina į liuteronybę, tapdamas Prūsijos kunigaikščius. Tačiau kaip nebūtų keistas, tas ordinus domus Sankte Marija Teutonikorium Herisolimantum gyvoja iki pačiai dienai ir jo bus nėra vienoje, o jai vadovauja e, Hasburgai. E, tai yra, jeigu ieškot kryžiuočių, vienoje atrasit būstinę su tuo pačiu ordinu. E, pasirodo, mes jo net nedemontavom. <laughs> Jisai ir toliau gyvoja. Mes demontavom tik finansus, kuriuos prisimdami mes tapome to miražo auka, kurį sukūrė mums Vatikanas. Ir tapom tą Mariją žemę. Ir tai yra didesnio pasityčiajimo, didesnės pajokos. Aš negaliu matyti, kaip tam pavadinime Marijos žemė. Nes mes kovojom su to ir tai mus pavadino. Ir mes šventam tas švenčias, įskaitant Klaipėdos įkūrimą, Kauno įkūrimas. Visų miestų įkūrimai prasideda su deginimu, naikinimu, žudimu ir toje vietoje pastatymu sudegintų žmonių, sudeginto miesto įžudytų sektantų netradicinio tikėjimo, katalikybės netradicinės tikėjimas, aš turiu omeny, pastatymo e, nežinau ko. <laughs> Bet tai yra e, pasiekmė. Tuo metu matom, Vokietijai viskas permastama, suprantamas, kad e, Vatikanas yra miražas, iliuzija ir jie atsigrėžia racionaliai į žemę į kraują, kuris jungia ir tas vad gavosi Prūsijos vėliava, e, joda raudona. Tai ir balta. Tai joda yra žemė, raudona yra kraujas. Jie suprato, kad kraujas ir žemė mus jungia. Ir tik tai vėliau tenai jau modifikavo šiek tiek ir padarė, bet pagal biblinį pavyzdį. Išvertė, kad tai yra išrinktoji tauta ir pažadėta žemė. Todėl kitą išrinktąją tautą ir kitą pažadėtos žemės atstovus reikia visus kersti. Tas istorijai. Bet tai yra žalgerio mūšis, yra, kaip pasakyti, to didžiulio miražo, didžiulės iliuzijos, iš esmės to sapno, kurį mes sapnuojam, ne savo sapną sapnuojam, sukurtą Vatikanę sapną sapnuojam ir toj pakitusiai sąmonės būsenai mes kaip zombi didžiulė armija einam į pažadėtą žemę, kuri yra iš tikrųjų dangų, žudom vietinius, tada išvežam vietinių auksą, už tą vietinių auksą atsiunčiam vietiniams daug kaulų. Visok ir tada visi tie vietiniai aplink tos kaulus vaikšto ir džiaugiasi to vadinamojo placebo efekto, tai yra tas tikėjimo efektas. Ir kai tai žinai, tai tampi savotiškai galbūt kažkiek tai ir imunitetą įgyji šito mintim, idėjam ir e, žmonių nėra nei blogų, nei gerų ir mes vat, pereisim kitose laidose, kad iš esmės mūsų ta tikrovė, e, tų žmonių tikrovė, kuri buvo iki krikščionybės, net sąvokos kaip blogis ir gėris tikėtina nebuvo tokių, nes jeigu mes paimsime etimologiją žodžio, pavyzdžiui, gėris ir pažiūrėsime, su ko tai surišta e, veiksmažodžius mūsų kalbai, mes pamatysim, kad geras, tas, kuris geria, gerti. Tai yra, kai prisigiri, tada esi geras. <laughs> Čia yra veiksmažodis. Girtis yra po to. Nu, va, prisigeriai griesi, tada esi geras. Čia yra veiksmažodžiai mūsų kalboj. Tai etimologiškai tai yra veiksmas kažkoks, tai surištas su šnapsės vartojimu tikėtina, ne su vandeniu. Nes iki pačiai dienai bažnyčiai jau naudoja šnapsę. Uh, tai 80 procentų alkoholikų ten ir yra, kas ir Lietuvos atsispindi alkoholio suvartojime. <laughs> Iš vienos pusės vanduo yra švenčiausias, nes 90 procentų smegenų yra vanduo. <laughs> tai iš dangaus vanduo krenta, tai yra šventas gėrimas ir bažnyčiai reikėtų irgi grįžti prie šventų gėrimų, tokių kaip vanduo ir žmonėms, kurie klausos. Dabar jeigu paimsime... E, žodį blogas, nes pamatysime, kad blogas yra etimologiškai svetimžodis iš viso, galim pavadinti svetimžodžiu, nors aš manau, kad tai sum, nes yra pas mus irgi tų žodžių, bet yra, slavų kalba yra blago, tai yra blagaja vėst, tai yra blogoji naujiena. <laughs> tai išeito, blagaja vėst tai yra evangelija rusiškai, blagaja vėst, nu, tai blogiau jau ir negali būti. <laughs> E, ir angliškas taip pat yra bless e, tai blogas yra palaim. Tai kas čia dabar gaunasi? e, blogąją vėsti yra <laughs> ten blogai nuvesti, o geras tai gerai prisigerti. Tai vad, iš tikrųjų mes susidurėm su visiškai kitų pasauliu, kuriame mes matom, kad tikrovė buvo matuojama pagal energijas gamtoje, e, kaip aš jau kažkurioje laidoje minėjau, pavyzdžiui, menulis įtakoja vandenį. E, ir tas akivaizdžiai matomas ant atoslūgio ant potvinį, akivaizdžiai matomas ant tai, kaip žmonės sėja augalus, net kaip kerpa plaukus, ta energija įtakoja. Saulės energija irgi takoja gyvybę, nes Saulė yra e, vasaros priežastis, žiemos priežastis, Žemė priartėja nutolsta. Vadinasi, Saulė yra tikrovė ir tas santykis su tikrovė. Ir toje pas mus yra žodis pasaulyje žiūra, tai žiūrėjimas į Saulę. Tai va ta pasaulyje žiūra tų žmonių buvo paremta tik tai santykiai su tikrove. Tuo tarpu ir šventyklos visos jų yra atviros. Ne vienos uždaro šventyklos nepamatysit. Tai yra atvira E, medžiai, e, bet tai buvo stebėjimui pokyčiams gamtoj, nes pagal pokyčius gamtoj tu turi ir gyventi. O, o dabar labai paprastas klausimas, vasėdim studijai ir jeigu mes pasižiūrėsim, kad ir į laikrodį, kad ir į kėdę kažkokią, tai kad ir į kompiuterį, jūs pasakysit, nu, čia padarė kas nors ar be Kinijai, ar be Japonijai, ar be Šveicarijai, ar be dar kažkur tai. Uh, mes žinom, kad tai žmogaus rankų darbas. Tai vadinasi, ta aplinkoje, kurioje mes dabar su tavim sėdim, e, ir klausytojas turbūt, kur klausas, dažniausiai bus nu, žmogaus rankų. Žmogaus, šimta procentų. Čia yra mūsų sapnas apie tikrovę. Nieko bendro su ta tikrovė už lango, kur medžiai ošia, matau, žalai galingi stovi, neturi. Tai yra nužudyta gamta ir perkelta į mūsų sapną. Dabar bažnyčia, jūs paimkite, yra lygiai taip pat. Uždara erdvė, 100 procentų žmogaus rankų darbas, 0,09 deviškumo. Todėl, kad kas nu, nu, padarė tą kryžių, filosofijas aš galiu pilstyti visokias. Prasmes tenai, metafizikas tenai, transmutacijas, transcendencijas. Bet tai yra, tai yra žodžiai, nes tai nėra tikrovė. Ir ta, to žodžius tu supranti tik savo galvoj, tai ko tarpu tikrovę ažalą supranta, įskaitant muselės, e, įskaitant šernus, kurie gilės valgo, įskaitant saulę, kurį įtakoja. Tai, tai va, e, tas užsidarimas to iliuzijai sapne, ir gimdo visiškai pakitusią sąmonės būseną, kur to žmonės iš esmės Žalgirio mūšyje, Vorkslos mūšyje, dar keliose mūšiuose, iš esmės, kurie priešinosi vedimui mūsų valstybėje šitos e, e, ideologijos, kurie suvokia, kad Biblija yra žemės praradimas, e, žemės tapimo Marijos žemė. <laughs> O kodėl ne Lietuvo žemė? <laughs> kodėl ne Lietuvių žemė? Kodėl nesarmatų kažkokiu tai? O Marijos. O kas Marijos palauk šeimininką? A, nu tai tada ir suprantama, kad mes po Bibliją gavome, jie mūsų žemės. Ir švenčiam jam svarbės šventės, net ne mums svarbės. Mums tai visiškai gėdingo šventės, žiaurio šventės. Kaip gali, ar tu švestum savo motinos nužudimą? Ne, nu logiška, taip. Bet mes švenčiam. Bet mes pasirodo, jo. Mes valstybiniam lygyje tai darome. Ir e, va todėl aš kalbu, blogio gėrio nebuvimas toj civilizaciniam koncepte senajam. E, E, žmonių, kurie tam priešinos, be abejo, e, mūšiuose išžudimas. Ir mato, mes jau matom pasiekmes. E, tai vat visos tos laidos, visas tas ciklas iš esmės buvo pasiekmes, kurias mes ir aptarinėjom. Ir dabar mes dar prisiliesime, kaip ta ideologija atėjo pas mus, kaip tas sapnas, kurį mes sapnuojam, yra būdamas ne mūsų sapnas, bet toj uždaroje erdvėje tau gali tiek arabų pripūsti, kad tu tarp tų arabų ir gyvensi atiduodamas savo gyvenimą už tos arabus. Tai, žodžiu, mes prisiliesime prie to, kaip žmonės priešinosi, e, kaip iki paskutinio priešinosi, nenorėdami atiduoti, nenorėdami priimti šitos sektos, kuri vadinasi, ne, aš tai drąsiai sakau, todėl kad sektantai pagal apibrėžimą e, paklusniai vykdo kažkieno tai įstatymus ir e, komandas ir pagal tas komandas žudo žmonės, kadangi bažnyčia tuo metu E, leido komandą žudyti žmonės, suteikdama visuotinius atlaidus tiems, kas žudė. Tai vadinasi, baisesnės sektos žmonijos istorijoje, apart komunizmo, vargiai ir kur surasime. Ir su tą sektą mes susidūrėm ir tos kelius šimtmečius kovojome. Tai va dabar rudenio laidos bus apie tai ir e, galbūt kažkiek tai prisiliesim, bet ten... Ten E, prisiliesim prie tos senosios pasaulyje žiūros, prie tų mm, žmonių, kurie buvo Lietuvos karaliais. E, ne tik Mindaugas e, pakrikštytas Vatikanėje ir padovanojęs tą progą žemaičių žemę, dėl kurios ir vyko Jeigu nebūtų padovanos, nebūtų šitos laidos, nebūtų žalgerio. <laughs> Bet tai išeina, kad vienas prisidirbo, mes rebiam visi. Ir jeigu šito nesuprasim, sriepsim toliau. Bet tai visai nemažai laikos rebiam. <laughs> Kelius šimtus metų Taip. iš tikrųjų viskas. Taip. A, priminsiu, kad e, tikriausiai jeigu turėsime klausimų kitą penktadienį, tai bus 22 Liepos, Taip. E, būtinai Aivaras atsakys jūsų klausimus. Manau, kad Na, iš tikrųjų, įdomiai iš istorijos gali pasižiūrėti ir pats Aivaras iš kitos pusės, kaip sakant, galima pasakyti, žiūrite, taip. negu mokykloje dėsto. Taip, <laughs> tai gaunasi šiek tiek žiauru, bet aš sakyčiau, nėra net žiaurumo, yra gyvybė ir mirtis ir yra pokytis. Bet kokia atveju aš taip įsivaizduoju, kad gali klausimus siūsti na ir įvairaus laikotarpio, tiesiog... Iš esmės bet kokius klausimus surištus, e, visus klausimus, pradedant nuo asmeninių problemų ir baigiant <laughs> valstybinėmis problemomis, atsirinksim tos, kurias... E, atsirinksim tiesiog klausimus ir... Nežinau, tie, aš sakau, svarbesni... aš tikiuosi, kad mes 22 vis dėlto, kaip bebūtų, galbūt sustiksim ir užbaigsim vasaros sezoną gražiai taip. su klausytojų klausimais. Būtinai. A, bet kokia atveju iki susigirdėjimo. Tada kitą penktadienį, šiandien čia buvo žiūrėti krovė ir kaip visada primenu, Aivaras Lilika Facebook'e galite rasti. Taip. šį žmogų ir su visomis turbūt karščiausiamis naujienomis ir tenais. Taip pat Pulsas LT atsisiųsti laidą e, ne vieną, perklausyti visas kitas. Gero jums savaitgalio, viso, iki.